Be, uh, eh, orai arte, ba, zen bat, deia sortua zena, baina nezena gehiago aktibo, uh, eh, dola zakit, uh, eh, sei urte edo hola gelitu zuten uh, aktiboak ziren, uh, presoak ziren laharik hartzelan, azparneko bi, eta, eta hor guk uh, behiz eme jaukan dugu horren uh, berpistea, uh, behar bat ditu dugulako, eta... Zer, ekitaldien bidez, gogoratuko dituzue, garritaratzeak, zemanenetan Eh, bai, behor lehen ekitaldia da presuen bazkaria azparneko festetan, egiten den bezala beste egi askotan, igandez. Eta gero eh, hori uh, lehen ekitaldia, eta gero egingo ditugu suraski eta beste proiektu batzu baitugu, eh, uh, gero, uda pasata. E, nor bildu ziste hor, ga, gazteak gehienik? E, bai, gehienak, amak bat gira taldean, azparneko gazteak. Eta Hora eman jogu mugimendu behi bat talde hori eta orduan bai gazte osatua da taldea gehien bat. Lehengo komitekoak eta segitzen gaituzte asko eta laguntzen gaituzte asko, baina ez dute haiek izan nahi uh, lehen lehoan uh, eh, denataz arduratzen, da bakarri gusten gatzeko. Ardura lehena hartu duzuena izan dela beraz uh, pestenkari, eh? eh? zuen presentzia erakustea, nola? Juren ez dira biziki <laughs> Ebea, bai, azpaneko pestak toki, toki onak dira, jende asko biltzen erako, eta eta deia baskari hori existitzen zelako iraganean, bazkaria ohitura bat zen, igan negoziz, una inguruko jende, jende multzo bat biltzen zen, eta duan, beguk pentsatu ginen toki egokia zela lehen ikitaldia egiteko, eta eta jendea mobilizatzeko albezain bat. Nun egiten da, hau? Txatxura gaztetxean, azpanen. Betitik hori eh, bai, izan da? Bai, bai, bai. Igande eguerdiz. Gogua emaiteko ere? Zer prestatu duzie, edo zer jaten ahalko da? Ah, menua, bai. bai menua behar da, egana. Eh, <laughs> menua izango da, eh, sartzean kujatxo eta menta esal da hotz bat, ardik asna eta singarpuska batekin, platerena guztia txilikon karne eta faritas, eta desertan panakota eta etxeko orefin bisko txarekin, eta ardik asna kafea, patxarana eta arnoa barne. Original da hori, bai. Mexikar giroan eh, izan zitek bai. <laughs> Eta ordean behar dira errexar batu, lekuak? Bai, errexar batu behar da deituz be 06, sei, bederatzi, bederatzi lau, bat 6, bost Da emezortzi euro elduen zat, ugei euro sustengu, eta 6 euro aurren zat. Zumat leku bada hor eh, gutxi gora bera? Gutxi gora bera, pentsatu dugu egun bat, baina ez dugu mugarik bereziki. Hmm. Errexar arabera ikusiko dugu. Bauzi kontakturik beste eh, preso komiteekin eta? Bai, bai, bai, zagutzen ditugu bat dugu beste talde bat elkartasun taldean un, uh, eh, ikusten ditugun uh, batzutan urtean elkartzen giren beste komiteekin. Ikusteko bakoitzak zer duen urtean zehar eta elkart komunikatzeko. Berdin uh, urte hundarriko edo la, urtatz edo pentsatu duzi edo? Pentsatu dugu egu behi inguruan zerbait egite ez, behi egu behi egunean zenta jendea familian da eta bere, bere aldetik, baina eh, egu behi jubiltzen denean egitea ekitaldi bat eta zerbait presoen alde. Bai, ere, antzidugu gaita, Baskari denboran uh, desertan pentsatu dugu uh, emaita jendei parada eskutitzak idazteko presoai. Presoen zerrenda dugu elbideekin eta emangoitugu eskutitzak eta bakoitzak idazteko hitz bat presoain ebe eta gero gu bidaliko dugu. Hantzek, ah, horoko uh, gara egiten duzu, zuzue baita ezpada preso bat iburuz egiten? Ez guk seguraski bidaliko dugu gure komitearen argazkia eta berriak nola intzinatzen den gure taldea preso ezagutzen dugun presoai, baina gero eskutitzak dena idekiak dira. Badia izen, izenik komite honek? Eguje. <laughs> ja, ez da, sorzen aiziztela, eh? Bai, bai, bai. bai. dela, bementuan. Bai. Eta pestak ere, beste manera bat egin ituzie, dituzie? Hortikat ere? <clears throat> Azparnen? Eh, be, gure helburua da gero itea presuen bazkaria azparneko festetan eh, erriko plazan. Hori zen gure helburua jadanik urte untan, maina uzapesa horren kontra doa. Eba izen tazuek piskat deskartean ziste hor eta eh, bai. Ez du nahi, ez du nahi publiko bat izaita, beraz ez tigu deretsua eman. Bai hor haitik uh, egiten dugu urte lehen urtea, mm -hmm. baina duden urterako desberdin kieginen dugu. Ez da pestako bitearen programan txartua hona, hori? Ez, ere, ez. Eta komunikazioa justuki mugatu adugu, horre mm. gaitik. Ados. dugu ala ere. <laughs> <laughs> Ados. Edo elgarretar edo izanen da, manifestazio tipirik edo... Uh, eh, Nero ustez uh, eh, konzertuak jadanik, ingo dugu gau aldi bat, anturatuko dugu gero, eta horrez gain bai proiektu eh, desberdinak. Bena ez pesten denbora nor? Ah, ez ez ez. Ez ez mhm. ez. Untsa da, bau, memi esker zuedi, mm. izenik gabeko presoen aldeko komiteari. <laughs> Ongi segi! Mire